Uč mali, to tebi, slušaj! Oglasna ploča. Petnaest do ponoć, dobra vam večer. E, Mateja Krmpatić je i ovog utorka bila vrijedna. Poslušajte što se to našlo na oglasnoj ploči i koje je to stanove i poslove pripremila za naše studente. poslovi. Evo, krenut ćemo sa poslovima. Još uvijek se možda oporavljamo od božićnih praznika i poklona, a stiže uskoro i Valentinovo, pa nije loše zaraditi koju kunu pa da vidimo što je to na e, studentskom... Lako nama koji nećemo morati trošiti za Valentino. <laughs> da, lako, lako takvima. Pa evo, svi oni koji, e, kojima fali možda koja kuna u novčaniku, e, poslodavac globalna, globalna hrana DOO traži više redovnih studenata, znači ovi vanredni očito ne dolaze u obzir. Ali imamo dobru vijest, od trećeg mjeseca će i izvanredni studenti moći raditi preko student servisa. Da, mislim da je to stvarno dobra vijest za izvanredne studente. A znači što globalna hrana očekuje od vas redovnih studenata, što, vi, što ćete vi zapravo raditi? Vi ćete biti radnik u restoranu. E, restoran se nalazi na vratima Jadrana. To je onaj trenutak kad shvatite da ćete raditi u McDonald'su. Misliš da je? <laughs> pa na vratima Jadrana što to može biti. To je, to je onaj pravi trenutak. <laughs> Tako je i evo radnik se traži do daljnjega. E, ono što je e, dobro da si studenti mogu sami kreirati raspored rada, odnosno kada mogu raditi, a radno vrijeme bi bilo od 6 ujutro pa sve do jedan e, na večer, odnosno 1 ujutro. <laughs> Počeli bi što prije, tako je. A cijena redovitog sata, ono što sigurno zanima sve studente, je 21 kuna, no nekim danima se to malo i povećava, pa tako recimo rad nedjeljom bi bio plaćen 31 kunu i 50 lipa, ovih jako bitnih 50 lipa, i rad blagdanom. Dobro da nije 99. E. Da, da nije 99, e, oni su uvijek obni A rad blagdanom je još nešto malo veći, a on je 42 kune i ono što je naravno e, dobro za rad u restoranu, osiguran je jedan obrok, što nije loše za rad negdje ali je loše za liniju, <laughs> eto. E, osiguran vam, nije smještaj, a i ne treba biti još najbolje da zaspete u McDonald'su, pa tek onda ćete imati problema sa kilažom, zdravljem, svime. E, koji je način i kontakt za prijavu? Pa evo, znači, svi koji žele raditi na vratima Jadrana u McDonald'su, u tom poznatom e, restoranu, mogu se javiti na broj mobitela 099 823 još ću jednom ponoviti 099 367 0823 ili broj 051 804 010, a ako se navratite možda u McDonald's na vrata Jadrana možete im se javiti i osobno. Možda dobijete i Oreo Kraft. A Agrotrade e, traži tri blagajnice, radite na blagajni u trgovini, ne idete na more, idete na Viškovo, radit ćete u vrtnom centru Viškovo. Period rada je od 15.2. do 31.5. Počeli biste odmah. Radno vrijeme u periodu od 8 do 20 sati, ovisno o obvezama studenata. Pa bože, ovo je već na granici izrabljivanja. Od 8 ujutro do 20 na večer pa tko još toliko radi? Ma mislim da se studenti možda mogu, znaš, prilagoditi neke smjene od 8 sati ili nešto tako, ali meni osobno su jako čudne te smjene Oni možda studenta. računaju nove studente koji baš i ne vole ići na predavanja, pa će od 8 ujutro do 8 na večer svakako će dobro doći kad izvanredni studenti počnu raditi. Mislim da to neće biti loše. Eto, cijena redovitog sata je 22 kune, a tražene kompetencije studenta su poznavanje rada na računalu i traže da ste komunikativni, pa eto, to se ja mislim svugdje traži. Ako ste zainteresirani, javite se na mail info i ono što može malo povećati vašu plaću je i to da je putni trošak plaćen. stanovi. kaže, e, prvi e, poslodavac iznajmljen dvosobni stan plus dnevni boravak. Veličine 65 metara kvadratnih, imate jednu spavaču sobu s bračnim krevetom plus radnu sobu i dnevni boravak. Ovo je samo za poslovane ljude. E, stan je novo uređen iz temelja od grubih radova do interijera moderan i funkcionalan raspored od opreme u stanu imate uređaje pod petogodišnjom garancijom, kvalitetan inventar od ugradbenih ormara, unutrašnjih vrata do sanitarija. Stan je na Gornjem zametnu, privatni objekt, rađen po principu zgrade, etažiran, ulazi su razdvojeni za svaki stan posebno, vlastita su brojala u svakom stanu pojedinačno. Objekt je sa tri stana u, na odličnoj lokaciji, pet minuta od Krnjeva i Srdoća, tri minute do Rujevice i priključka na zaobilaznicu. Znači, fanovi Armade, Rijeke, za utakmice, za nogomet, idealan Rekla bih, uzela si mi riječ, ali uzela si mi rečenicu iz usta. Tamanca htjela reći, eto, idealno za navijača, nogometaša, ako još imate produžni kabel, gdje vam je kraj. I ako imate e, paket ulaznica za, za igre, igru, e, utakmica od rijeke. <laughs> <laughs> Tako je. Imate vlastito parkirno mjesto, e, orijentacija stana je prema jugu, stan je sa puno prirodne svjetlosti, ovo je neki dan moš pisao, 100% površina terase je približno 10 metara kvadratnih, grijanje je podno kroz cijeli stan, pa ja ću uzeti ovaj stan, ovo neću ni dat <laughs> Za stan je potreban polog i prijeva, nema buke ni prometna, iznimno dobro i ugodno susjedstvo. E sad ono što je malo manje simpatično u ovom stanu. <laughs> I <laughs> malo manje ugodno je cijena, a cijena je 450 eura mjesečno da to pretvorimo u kune, to je 3375 kuna mjesečno, a još nisu napisali je li s režijama ili bez. Ako ste svejedno zainteresirani, ako ste vjerni navijači Armade i želite biti blizu Stanjena 091 507 23 22. I ponesite sunčane naočale jer je stano okrenut na jug. Evo sad dolazimo do jednog e, malo povoljnijeg stanja. E, ne znam je li ova e, destinacija, odnosno kvart u kojem se stan nalazi isto tako povoljna, ali evo stan je na Škurinjama, malo je možda bliže gradu i stan ima, kaže, oko 40 metara kvadratnih, ne znamo je li to sad 41, 39 ili nešto slično, a nalazi se na adresi Škurinska cesta 16 i stan, nažalost, nema slika stana, ali ako želite, možete doći pogledati bilo kad u sljedećih par dana dok se stan ne iznajmi, a poslodavac očekuje brzu, brzu, brzo iznajmljivanje stana. E, cijena je, kao što sam već rekla, nešto povoljnija od ovog prošlog, čak tri puta povoljnija, 1300 kuna, ali ovdje su uključene režije. A ako želite i ako ste zainteresirani za iznajmljivanje ovog stana, nazovite na broj 051 683 641 i dogovorite se da pogledate stan. Evo još jednom broj za sve one koji možda nisu zapamtili 051 683 641. Eto, došli smo do kraja e, još jedne oglasne ploče. Ako možda ste propustili čuti neki kontakt za neki posao ili stan, a čuli ste i nanjušili da bi baš to moglo biti za vas, slobodno nam se javite ili putem Facebooka ili na broj 210 777. A također posjetite i našu web stranicu Radija Sove i poslušajte ovu emisiju, te također vidite koji su brojevi telefona, upišite si, nazovite, tražite poslove, tražite stanove. A možete pročekirati i ostale postove kad ste već tamo. Ostanite uz program Radija Sova. Cimeri, stanovi, poslovi, stipendije. Hoć mali, ne to tebi, slušaj. Oglasna ploča.